บุ๊กทูหกสิบเก้าเชชสเดชมเดวินเนต้องการ อยากเรเกตโนเรตดิฉันต้องการเตียงมันเรเกโลวส ดิฉันอยากนอนที่นี่มีเตียงไหมดิฉันต้องการโคมไฟมันเรเกแลมปสดิฉันอยากอ่านหนังสืออชโนรสกตีเต ที่นี่มีโคมไฟไหมอาจีระแลมปะดิฉันต้องการโทรศัพท์มานเรียกเทเลอนโน ดิฉันอยากโทรศัพท์อาชโนรุปสกัมเบนเตที่นี่มีโทรศัพท์ไหมอาร์เจียร์เทเลฟอนัส ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูปมันเรียกคกล้องมารสฟอทอปราตดิฉันอยากถ่ายรูปอาชโนรฟอตกราฟูเตที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหมอาเชระกล้องมารฟอทอปราตัสดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ มันเรียกคอมพิวเตอร์ดิฉันอยากส่งอีเมลอาชโนรุปสิสต์อิเล็กทรอนิกส์ลาชกาที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม อาร์ชีร์คอมพิวเตอร์สดิฉันต้องการปากกาลูกลื่นมันเรียกเชเรตโนกุดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อย Aš noriu kai ką parašyti. ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม Ar čia yra lapas popieriaus ir šratinukas?